الحمد لله الحمد لله الكريم المكرم الذي فضلنا بشهر شعبان العظيم المعظم فيه ليلة يفرق فيها كل حمر أمر حكيم ويبرم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته وقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كمسلمين muslimin yang berbahagia marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita. Mari kita senantiasa menambah amal dan aktivitas positif terutama di bulan-bulan mulia seperti bulan Syaban sekarang ini dan bulan Ramadan yang akan menyusul agar kita hidup di dunia yang relatif singkat ini penuh dengan barakah sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah dengan doanya setiap masuk bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah berkailah untuk kami pada bulan Rajab, bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan kaum muslimin rahimakumullah di antara aktivitas untuk syiar bulan Syaban ini ialah disunahkan berpuasa dalam rangka mengagungkan bulan Ramadan yang akan datang Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu an bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah Lam araka tasumu min syahrin min syuhur ma tasumu fi sya'ban Wahai Rasulullah Belum pernah aku lihat engkau Berpuasa pada bulan manapun seperti Bulan puasa pada bulan sya'ban Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadhan, bulan Sya'ban adalah bulan yang orang pada lengah tidak dianggap bulan agung yaitu pada bulan antara bulan Rajab dan bulan Ramadan wa wa syahrun turfa'u fihi al'amalu ila rabbil alamin dan bulan Syaban adalah bulan di mana amal perbuatan manusia diangkat dilaporkan kepada Allah Tuhan sekalian alam wa hibbu ayyurfa'a mali wa ana dan aku senang sekiranya amarku dilaporkan kepada Allah dalam keadaan aku berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyu saumi afdal?" Puasa mana yang paling afdal setelah Ramadan? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sya'banu li ta'zimi Ramadan." Adalah bulan Sya'ban untuk mengagungkan bulan Ramadan. Di antara lagi aktivitas bulan Syaban ini ialah dianjurkan kita memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada bulan inilah diturunkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berselawat yang diawali dengan Allah dan malaikat pada berselawat yaitu firman Allah إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Sungguh Allah dan para malaikatnya pada berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian padanya dan bersalamlah. Betapa agung perintah selawat ini. sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika dilihat oleh sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an sedang sujud lama lama dan sangat lama sampai sahabat Abdurrahman khawatir jangan-jangan beliau sudah wafat dalam keadaan sujud ketika beliau selesai Maka beliau bertanya, mana kaya Abdurrahman? Ada apa engkau gerangan wahai Abdurrahman?" Maka Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menjawab, "Engkau sujud lama sekali Rasulullah. Aku cemas, gelisah. Aku khawatir jangan-jangan engkau sudah wafat." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Jibril alaihi salam qala li, 'Ala yasurruka?'" أن الله عز وجل يقول من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه وهي عبد الرحمن aku sujud syukur karena Jibril alaihissalam datang kepada saya dan mengatakan tidakkah engkau riang gembira ya Rasulullah sekiranya Allah taala berfirman siapa saja yang berselawat kepada engkau maka aku berselawat padanya Siapa saja yang bersalam kepada engkau Maka aku bersalam padanya Kau muslimin rahimakumullah Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda Rajabun syahrullah Wa sya'banu syahri Wa ramadhanu syahru ummati Bulan Rajab adalah bulan Allah Bulan Syaban adalah bulanku Dan Ramadhan adalah bulan umatku Maka dari itu marilah kita perbanyak ibadah-ibadah seperti puasa, seperti berselawat dan ibadah-ibadah yang lain seperti bersedekah, membaca Al-Qur'an, berzikir, istighfar dan lain-lainnya. Terutama di bulan Syaban ini ada nisfu Syaban. Dari agungnya nisfu Syaban pada suatu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mencari-cari Rasulullah di tengah malam tiba-tiba mendapatkan beliau sedang ziarah ke Baqi lalu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang mendengar nafas Sayyidah Aisyah lalu beliau bertanya ada apa gerangan Aisyah engkau bernafas bernafas keras maka Sayyidah Aisyah berkata wahai Rasulullah aku cemburu kepada engkau aku mencari-cari engkau ternyata aku celaka aku kira engkau datang ke salah seorang istrimu ternyata engkau ke bakai ziarah ke kuburan para sahabat maka aku menangis Rasulullah aku khawatir Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai Aisyah, jangan-jangan engkau sampai dapat murka Allah. Tahukah kamu malam apa ini? Maka Sayyidah Aisyah mengatakan Allah wa Rasulullah alam. Sekarang ini adalah malam nisfu Syaban. Malam diagungkan oleh Allah. Malam dilaporkan amal. Rabahan takdir. Apakah engkau mengizinkan Aisyah? Aku sekarang untuk sholat menghadap kepada Allah. Maka Sayyidah Aisyah mengizinkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat sampai sujud lama. Seperti itulah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha khawatir. Khawatir sudah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mengagungkan bulan mulia itu. Akhirnya oleh Sayyidah Aisyah disentuh kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata masih bergerak. Nah, itulah keagungan bulan Syaban dan nisfu Syaban. Maka dari itu, yang penting bagi kita yakin atau tidak yakin. Maka dari itu, yang penting yakin kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yaqin al-iman kullu. Or para sahabat keyakinan kepada firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tinggi. Sayyidah Sayyid Sayyidina Ali karramallahu wajhah dapat amal-amalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur supaya membaca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar beliau tidak pernah meninggalkan ini sampai ditanya wahai imam sekalipun engkau pada perang sifin masih tetap engkau baca ini maka sayyidina ali menjawab iya tidak pernah aku tinggalkan ini setiap aku menjelang mau tidur. Demikian pula Uqbah bin Amir radhiyallahu an mendapat amal amalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur supaya membaca qul wallahu ahad. Qul a'udzu rabbil falaq, qul a'udzu rabbin nas. Maka beliau juga begitu, saya tidak pernah meninggalkan bacaan ini setiap saya mau tidur. Itulah orang-orang yang yakin Maka dari itu marilah kita perbanyak tingkatkan yakin dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, diberi kekuatan melakukan taat kepada Allah, menjauhi maksiat dan diberi panjang umur sampai pada bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sihat wal afiat, taufik dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم في الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم رؤوف رحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وظلم بخبر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين العشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلاما ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة اللهم عز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة المشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا اجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولا ذكر الله أكبر